Ela pagou pra ver, ninguém mandou terror, bateu, não deu, garota. Agora ela tá na base se envolvendo a noite toda. Ela queria fuder Naldinha do Black, toma piriguete. Vou te falar um bagulho se mexe, hoje a tropa se fortalece. Vai novinha sentando gostoso, vai travando e rebolando. Vem novinha quicando gostoso, vai jogando e rebolando. Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, toma. Toma botada lá dentro da treta que da melhor forma ela vai socando. Ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, tomando. Toma botada lá dentro da treta que da melhor forma, não vai socando, ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, tomando. Toma botada no dentro da tenda que da melhor forma, não vai socando. Taca checa em cima de mim, que eu tô gostando, vem rapidinho. Pausadamente, bem devagar, vem rebolando. Faz enquanto mulher, pode. Tá, tá. Toma, toma, tá, toma, toma, tá. Vem rebolando. Faz enquanto mulher, pode. Toma, toma, tá, toma, toma, tá. Vem rebolando é quatro é pai. é bola, é bola, é bola, é bola. Vem rebolando, joga pra cá. é bola, é bola, é bola, é bola. Vem rebolando, joga pra cá. Ela pagou pra ver, ninguém mandou terror, bateu, não deu, garota. Agora ela tá na base se envolvendo a noite toda. Ela queria fuder nozinha do black, toma piriguete. Você falar um bagulho se mexe, hoje a tropa se fortalece. Vai novinha sentando gostoso, vai travando e rebolando é gostoso. Vai jogando e rebolando, ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, toma. Toma botada lá dentro da treta que da melhor forma ela vai socando, ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, tomando. Toma botada lá dentro da treta que da melhor forma ela vai socando, ela vai tomando, tomando, ela vai tomando, tomando. Toma botada lá dentro da treta que da melhor forma ela vai socando. Taca tá a em cima de mim, que eu tô gostando bem rapidinho, pausadamente, bem devagar, bem rebolando vai. Toma, toma, tá. Toma, toma, tá. Vem rebolando. Faz enquanto mulher vai. Toma, toma, tá. Toma, toma, tá. Vem rebolando. Faz enquanto mulher vai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Vem rebolando, joga pra cá. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Vem rebolando, joga pra cá.